E, Vlasta Popić koji je ovih dana objavio i svoj album Prvenac. Vlasta Popić koji su pre pa jedno dve ili tri godine e, nastupali na Banjalučkom demo festu e, koji je pitanje da li će se ove godine uopšte i održati. Ako se bude održavao, pitanje je da li će se održavati i u Banja Luci. Stoga ću ja za početak samo da vam iščitam jednu akciju koja je ovih dana preko uglavnom Facebooka pokrenuta, a sve se ciljem da se spasi muzički festival koji je u proteklih nekoliko godina obilježio Banja Luku. E, svi koji vole Demo Fest pozivaju se da naprave pritisak na vladajuću strukturu tako što će se pisma podrške festivalu slati na adrese vlade Republike Srpske, gradonačelnika Banja Luke i predsjednika RS, to je onaj glavati sa velikim vratom. I na taj način pokazat će se želja za nastavak održavanja ovog festivala u Banja Luci. Kažu da bi trebalo napisati po jedno pismo podrške demo festu i poslati ih na adrese vlade RS, adresa Trg Republike Srpske broj 1. Pretpostavljam da davno niste pisali nekome pismo, pa evo malo da se podsjetite. Predsjedniku RS, adresa Bana Milosavljevića 4 ili na e-mail info.predsjednikrs.net i gradonačelniku na Trg Srpskih vladara broj 1 ili na mail gradonačelnik.banjaluka.rs.ba Kaže ovako na Facebook strani, kad ih zatrpamo pismima, prvo ćemo ih podsjećati svaki dan da moraju da donesu odluku, a sa brojem pisama pokazat ćemo koliko nas je i koliko nam je stalo. I na kraju mole sve da pisma budu u formi molbe, kratka i ljubazna, koliko god da je to moguće, ja bih dodao. Akcija je započela jučer ili danas, 30 dana imate fore, a lako ćete ih naći, stranica je Demofest sad ili nikad. Eto tako, započeli smo ovaj 37. kupek sa Vlastom Popić, verovatno ćemo se i u toku emisije ponovo malo vratiti ka Demofestu i možda ka bendu Trisom, a Kao što sam najavio, većina, odnosno najveći deo ove emisije, bit će posvećen bendu FC ili FC ili kako god to da se pročita futbalski klub Apatrid United. Gost je već u studiju, mi ćemo malo kasnije da se vratimo, a za početak čisto da čujete o čemu se radi, slušamo Firing the Truth. We come with the truth, we come with the truth. Come out with our blues, come out with our roots. Firing the truth through your heart now, fool. What you are go do, no hiding place for you. Wherever you are run, we go find we come out straight through your door, knock and knock where you are. You're running through the floor, look behind bedroom door. You think you are safe from the voice in your head. Well, take a look down under your bed. We come a come a walk and my way That's your brutality come to pay you back for your inhumanity. Even days and always when you turn us to slaves, followed by your modern crusade. We come out with our truth, we come out with our blues, we come out with our roots. Firing the truth through your heart now, fool. On what you are go do, no hiding place for you. Wherever you are run, we go find ya. must straight down your roof. Firing the guitar. Chimney sweeper gave proof of how hungry we are. Spirits high, bullets fly. Couldn't run if you try. The mercy of my Lord you cannot buy. We come, come again, come strong with the best of our trade come to pay you back for the smallpox and AIDS. TBC, BBC, IMF, and who? We're taking it straight back to you. We come out with our truth. We come out with our blues. We come out with our roots. We're firing the truth through your heart now, fool. And what you are go do, no hiding place for you. Wherever you are run, we go find ya. We come through your garden got wool in your yard. Feel them roots reggae vibes through your plumbering pipes. How scared do you think you should see out our shrink? Can you see us crawling out your kitchen sink? We come, a come, a walk, come, write, right, read and follows the right. We come to pay you back for committed war crime. When you fed us them pain and you fed us them swine weeping and you're begging and you're crying. We come out with our truth, we come out with our blues, we come out with our roots. Firing the truth through your heart now, fool. On what you are go do, no hiding place for you. Wherever you are run, we go find ya. attack. Your heart is beating faster. Oh, what a panic attack. And now you can't breathe. Oh, what a panic attack. Someone needs a doctor. Oh, what a panic attack. Wow, wow, wow, a truth. We're firing the truth. We're firing the blues. We're firing the truth. E, slušali smo uh, FC Apatrid United, Firing the Truth. Gost je u studiju, a ja bih molio njega lepo da se predstavi ne. ovom širokom auditoriju. <laughs> Dobro večer svima, ja sam Senad iz benda FC Apatrid United. Hvala Senad koji inače... E, ništa, nema na čemu, moje zadovoljstvo. Senad koji inače bubnjar. Tako je. Benda, o, ono što sam primetio i u raznim recenzijama, uh, benda hvale vas da imate izvorni rege zvuk, zapravo da nema apsolutno nikakvih dodatnih finesa u studiju, to je to što se tako, vidi na tako. stage-u. Pa znaš kako, mi insistiramo na tome da to ostane tako suvo, razumeš, bez, bez mnogo šminkanja i toga, a i sam zvuk, kako si rekao, je izvorni regije, znači nismo se predavali ovaj, sambi, rumbi, latino ritmovima i to ča, ima. Ča, ča. Ima do duše malo panka tu i bluza, znaš, ali to je ono što nas čini kakvim jesmo. Pa dobro, što se panka tiče i svega ostalog, zapravo po nekim vašim stavovima i po toj energiji koju nudite slušalcima, zapravo mi se čini da ste negde najbliži toj ideologiji na kraju krajeva. Pa jeste, jeste, viš kako se, kako se usko povezano. Jeste, ali dobro, ja sam vas pre svega pozvao ovde, odnosno tebe, uh, zato jer mi je nedavno, nažalost nisam bio na tom koncertu, ali mi je zaista upalo u oko činjenica uh, da ste na koncertu u Beogradskom klubu Ilegali morali na neki određeni trenutak da prekinete svirku jer je neki ludak upao unutra i bacio suzac. E, da je upao unutra, nego to kukavica koja je sa vrata onako Na Ovo, ovaj šalu na stranu, to je stvarno jedan nemili događaj. <clears throat> stvarno nismo ni, se ni bavili time ko je to uradio, zašto je uradio, nekom je verovatno to smetalo, pošto je sam slogan e, koncerta bio radnička klasa ne glasa. Sad kome je to smetalo, ja ne znam, ovaj, ali na svu sreću Suzavac je bačen pre samog početka koncerta, tako da ovaj, i brzo je izbačen iz kluba, tako da se sve za nekih 10-15 minuta je već račistilo i ljudi su mogli da se vrate u klub i da poslušaju svirku. A e, sad, nažalost, dosta ljudi je i otišlo jer stvarno ne utiče Suzavac baš na svakog isto. Mislim, ja sam izletao ispred kluba, ovaj, gledao, gledao, ono, pošto je bilo vruće, to su neke devojke i momčići bili u majicama koji samo izleteli četvoronoške na snegu, ono, povraćali, mislim, stvarno prizor. Ali eto, opet kažem, posle toga smo nastavili koncert i stvarno je bio jači koncert nego ikad. Mislim, ti ljudi koji su ostali su se stvarno dobro ovaj, proveli i pevali ono, ceo koncert od početka do kraja. Mislim, hvala im na tome, to je stvarno hardcore publika. Ovaj. Da, pa nekako mi se čini, to je možda ružno reći, ovaj, ali sam taj detalj, je li, da je neko uleteo i bacio suzavac, e, barem je pretpostavljam za one ljude koji su ostali samo još dodatno, dodatno ulepšao, pa da, da čitav, čitav događaj i koncert, jer prosto nekako, glupovo reći, ali ide, ide i uz slogan, pogotovo što čini mi se da je taj slogan čak e, koristila i anarchosindikalna inicijativa pa jeste, stavovi su nam povezani, ovaj, usko povezani, znači ne razilazimo se mnogo u stavovima. Ovaj, oni su čak i bili deli, deli su neke letke na našem koncertu o njihovom, imaju časopis neki ili tako nešto, zove se mm -hmm. direktna akcija. E pa možda i to, eto, vidiš, zasmetalo neko, ne ono. Možda nisu nama htjeli, možda su njima htjeli da bace. <laughs> Šalim se, ovaj, ali eto, kažem još jednom, to je nemili događaj, ono. Ok, ajde vratit ćemo se na muziku malo sada, ajde. na, kasnije ćemo ponovo da se vratimo na neke opšte teme tog, tog tipa. Uh, sad, u, u, pred, pred samu emisiju malo smo razgovarali i rekao si mi da je trenutno u planu, odnosno da završavate taj četvrti album. Jeste, to je dupli album, baš dugo radimo na njemu. Ovaj album će se zvati Little History e, Lesson Ovaj, govorit će znači, o svim e, revolucionarima obuhvatili smo tu i Kočiza i Ned Kelija i znači bit će jedan dupli album ovaj, ostalo je, ja ne znam, još nekih 5-6 pesama možda to završi i u planu nam je sada snimanje toga znači to su neki planovi benda dalje da se uđe u studiju ovaj, i da se, to, da se to snimi samim tim verovatno ćemo malo i pauzirati sa svirkama ovaj, dok se sve to ne završi ali eto Ono, ono što je zanimljivo kod vas je da prethodne albume niste izdavali ovde. Jeste. Jeste, ali to nije, to mi nismo tako hteli od početka. Znači, to se samo nametnulo tako na našu sreću, da kažem. Ovaj, mi smo nudili ovde, znači, međutim, nikom nije bio zainteresovan za to, smatrali su čak to i neprimerno. Mislim da i na trećem kanalu čak je bilo sankcionisano da, da se ovaj, to ne pušta i da ne ide u emisiju. Tako da smo mi to što smo snimili ponudili ovaj, preko. Francuska kuća Maka Sound u to vreme jedna od jačih regije, regije kuća se javila i mi smo prihvatili da izdamo za njih. I to je stvarno bila jedna i fair saradnja i sve to. Za njih smo čak izdali i drugi album. Već treći album smo izdali za englesko tržište, za kuću Urban Sedated Records i za ist, isti album izašao i u Americi za Wagon Records. Mislim da je u Čikagu tako da je to ovaj dvojno izdanje da kažemo, a i deo, deo diskova je kupio, kupila kuća Maka Sound isto, pa je i ona distribu, da se bavila distribucijom toga na francuskom tržištu. Znači, što se tiče naše muzike, <clears throat> možeš da, da je nađeš gde god odeš, ono, u Japanu, u, ne znam, u Brazilu. Dosta nam se ljudi sad iz Brazila u poslednje vreme javlja i, i uopšte iz, iz Portugala i ovaj, samo eto u Srbiji ne. <laughs> Mislim, da, mislim da je bilo čak, mislim da su čak i nudili, mislim da su čak i nudili ovaj, našoj nekoj kući da otkupi, ne znam, neku količinu diskova, pošto kao eto, bend iz Srbije stvarno napravio je napravio veliki posao u, u svetu i to kao šteta da eto ne radite distribuciju tu i sad su ovi ne znam, rekli, nema problema, dajte nam cenu. I sad ovi francuzi su se malo sabrali i kažu, pa dobro, nas da oštampamo taj disk, ono, generalno koštalo je 6-7 evra. Znači, evo, mi vama nudimo po 5. Znači, eto, opet daćemo i na našu štetu. Ovi su rekli, ne, 3,5 i to je to. Znači, ono, gure ljudi svoju priču, na, nemaju uopšte, nemaju interes uopšte da to izdaju ovde, da, ali šteta i uprkos tome naša publika je sve brojnija i brojnija i to je možda najveći uspeh koji smo mi postigli ovaj, za, za sve ove godine našeg postojanja. Ta publika koja dolazi na koncerte su stvarno ljudi koji su nam privrženi i koji znaju zašto su na koncertu, znači nisu slučajno tu prošli, nego čekaju taj koncert i dođu i stvarno im pružimo i dobru svirku, a i oni nama, Boga mi, dobru atmosferu. Pa dobro, to je suština bendova poput, poput vašeg o, i, i izvođača sličnog tipa, jer prosto ne privlače bilo koga. Uh, nije ono što bi se reklo <laughs> glupa reč, majke mi mrzim je mainstream, jeli zapravo teško, teško se provlači i u principu internet je nešto što je omogućilo negde i vama da steknete i ovde uh, Uh, publiku koja nije imala prilike ili da kupi album, ali u svakom slučaju ja sam bez problema našao nekoliko vaših albuma na internetu, što pretpostavljam da vam baš nešto ne smeta. Ma kakvi, ono, veruj mi da mi, znači nismo bend koji živimo od toga, znači mi ne planiramo da se bogatimo od toga, mi smo bend i ljudi u bendu koji žive za to, znači za taj bend, tako da čak smo i mi ljudima koji, koji nisu bili u mogućnosti, ne znam, da skinu, da dođu do albuma, čak smo i mi štampali diskove pošto nemamo originale, jel? Pa smo im slali, ovaj, tako da veruj mi, drago mi, eto, kako god da dođu do naše muzike, bitno je da ljudi čuju ono što imamo da kažemo a sad ono, da ćemo mi ono, zaraditi od toga ili ne, to je, mi već deset godina, znači radimo kako radimo i uopšte ne razmišljamo o novcu. A reci mi, taj novi album koji pripremate, Dupli, uh, koliko je negde prilagođeno ovo vremenu u kome sada živimo posljednjo tih nekih posljednje dve do tri godine kako je počela ta kriza, pa sve veći veći broj protesta širom sveta. Čini mi se u stvari negde da ste bili čak možda i ispred vremena. Eto, vidiš kako si ti to lepo primetio. <laughs> ne znam da smo bili ispred vremena, ali kao što si sam sada pomenuo, sve nam nekako ide na ruku, razumeš? Znači, a, ljudi su mislili ka, koji su slušali našu muziku kao šta se vi sad bavite tamo, šta je u Americi, američkim zlom, mislim šta vi ipak živite u Srbiju, eto došlo, došlo je zlo i na vaša vrata, razumeš, mi smo što kažeš bili ispred vremena, samo smo ljudima htjeli da predvidimo šta će se desiti, vidiš i sam šta se dešava, znači ovo, ljudi se gube već u računima, u, u financijama, u kreditima, ono, eto, mislim, svaka čast Grčkoj, ona je opet nešto rekla, uradila, digla se, znaš, s te strane, ono, svaka im čast. Ovi ljudi ćute i trpe, ono, i to je njihov problem, znaš. To je, to je nažalost većina, ne kažem svi, ali to je nažalost većina, među njima ima i, i ljudi koji odlučuju o tome. Pa eto. Dobro, u, na ovom poslednjem albumu opevali ste Huga Čeveza. Jeste. A bilo je dileme koliko mi se čini o, i u samom bendu pre nego što ste ga opevali, da li je pozitivan ili negativan lik? Pa, pravo ti kažem, za tu dilemu ja ne znam. Ovaj, što se mene tiče mog ličnog stava, pošto sam ja sad ovde, a ovaj, govorim mm -hmm. u mhm. ime svih, znači ja ne mislim uopšte da je to negativan lik. Uh, jer čovek koji je ovaj, otišao u sve banke u Venecueli i rekao, ćete vi da date ljudima normalnu kamatu da oni normalno žive, ili ćete i dalje tako da ih kradete i pljačkate. Znači sve banke koje su se držale ono svog nekog principa su zatvorene. Tako da je on zatvorio bio u jednom danu, ja ne, ne znam tačno, mislim da je Italije 17 banaka, ono da te ne lažem, ne znam tačan podatak, ali znam da je dosta banaka samo u jednom danu zatvorio zbog toga, ono što su, ljudi, što su, što su pljačkali narod. Druga stvar, on je e, smanjio stopu siromaštva i gladi za, mislim, nekih 70%. Ako to tebi nije impozantan ovaj, učinak, ja stvarno ne znam, ono, pa ti evo odluči sam da li je pozitivan ili negativan lik. <laughs> e, ok, ajde napravit ćemo pauzu uh, e, upravo slušajući Hugo Bossa. A onda ćemo nastaviti dalje, čini mi se, na istom tom terenu, pa dokle nas dovede. Hugo Boss. El diablo está en casa, pues. El diablo. El diablo. brother, take a look at that man. Fire in his heart and a gun in his hand. Millions of smiles can soften his anger. Cover up your face not to see the blood run. Everywhere you go, you the angry in the street. Tell me why is that? Don't them have the right to eat? Hugo set his mind up to make out the plan. Liberate them poor, yes, a revolution. Fire in a och form our band. Solidarity, honesty man to man. Tell them villagers to take up their arms. Tell them city folk that the battle begun. Legality, legitimity, and I bro. Parliamentary democracy, a what a joke. The enemy of state is the enemy of greed. The government of people for the people's what we need fire in Venezuela. Yeah, Whoa, make way for Hugo the boss. Whoa. I want you shed out no tear. Man who loveth God never feeleth no fear. Even when reaction I used irony. Colonial friends bribing with their money. Them offer him a gold, but I who gonna go so? Them lock him in a but I who gonna go sell? Socialismo et muerte, you spread out the news. War party in the street, jump to no corrupt. Fire in a the fire burning in Panama and it spread away over to Bolivia. Red banners and flags in Nicaragua. Sandinista fighters are joined Chavista. Don't you know that never was a year yesterday? And we still a smell of ourselves are here today. Let us bring a priest not to clear out the smell. Let us share the feast and I wish them farewell. Fire in a está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Sjetit nastupa čuvenog Huga jača veza u domu <laughs> Skupštine Republike Srbije od <laughs> Ujedinjenih nacija još za vreme dok je George Bush bio predsednik USOFA uh, u trenucima kada je se pojavio, izišao i namirisao sumpor, jeli? da, zvao, to, je taj, to je taj govor to zapravo. To je taj govor, da, kad smo svi ostali smejali, smatrali ga budalom. Ovaj, on ljudima priča šta je u stvari taj George Bush. A rekao je čak da treba da dovedu sveštenika da, da, ovaj, da, da okadi mesto, mislim. Najaz da, meni je jako simpatičan, <laughs> ja, sa svim tim ludostima. Znaš. Koliko, koliko ti je to negde oksimoron, zapravo on kao takav, kao socijalista je, kakav god, i plus uz to o, i vernik, čini mi se, jer katolička crkva je poprilično jaka, pa na kraju krajeva i, u, i na Kubi. Pa ne znam koliko veruje u šta veruje ovaj, što se tiče Boga i to, znaš, on, on to o njegovoj veri ne iznosi mnogo, osim tako kroz, kroz te šale i te, te skečeve koje radi, znaš, a ove druge stvari koje radi su jako ozbiljne stvari, jako je, jako je strog u tome, znaš, a opet bori se za prave stvari. Znaš, sad ne znam da li ti to bilo dvosmisleno pitanje, znaš, koliko, koliko je njega katolička crkva uopšte podržava i pomaže u celoj priči, znaš, ono uopšte neću da ulazim u to, znaš zato što radi pravu stvar i da ga pomaže, pomaže ga u pravoj stvari. A moram da te pitam jednu stvar. E, ne znam koliko si upoznat sa činjenicom da je od dolaska Hugo Čeveza na vlast e, Boliviju. <laughs> Kako se zove ona? Evo Morales. Evo Morales, da. Ovaj, da je poboljšano stanje homoseksualaca. Af, misliš da, da, <laughs> misli, misliš da kradu političke glasove kao i ovde što radi LDP? Pa da ne znam da li kradu a... političke glasove, nego pre svega te pitam zbog, uh, čitao sam u tom jednom intervju, čini mi se sa Abdelom, da vam je izdavač zabranio Jest. jednu pesmu na albumu koja je bila, uh, ne znam sada konkretno o čemu se radi. Mm. Šta je bio problem? Pa zato što uopšte ljudi koji, koji iznose takve stvari, ono, znaš, sad ti, sad ti tvoje mišljenje da je to bolest, razumiješ, ako ti sad to iznosiš onako javno, to više ne prolazi u Evropskoj uniji, shvataš. Znači, zato što su oni već dobili neke statuse svoje i šta ti ja znam, mislim, znaš, ja generalno smatram da to nije zdrava stvar Znaš, i koliko god sad oni to opravdavali kao naš poremeće ili šta ja znam, opet, vrate, to je njihova stvar. Ako si gej, budi gej za sebe, nemoj da im praviš parade, vrate, nemoj da Znaš, e sad ne znam, znaš, moguće da, da, da, da Evropa eto imala utjecaj. Ne znam stvarno šta se desilo to u, si rekao Bolivija beše, ne? <laughs> ne, ne, nego baš kod Čaveza, Olaj, kod Čaveza je po, poboljšana, poboljšana situacija mm. kako je došao na vlast. Pazi, opet možda je to njegov stav, razumeš, možda čovek ne smatra da su ti ljudi bolesni razumeš, ono svako ima pravo na svoje mišljenje isto tako i svako ima pravo da veruje ono u svog Boga, znaš i Tako da e, stvarno. E, a jedno je mišljenje, a drugo je način izražavanja tog mišljenja. Koliko se sa tim slažeš? Mislim da smo se poprilično složili da ti isti koji su se tu pojavljivali zapravo i ne rade jednu korisnu stvar za bilo koga od nas. Pa ja mislim da čovjek treba iskreno da iznosi svoje mišljenje, razumeš? Eto, to je neko, naš, ako šta god da misliš, reci, to je tako, brate, to je moje mišljenje, nemoj da filtriraš, razumeš, i da time, ono, da, ono, sebi pakuješ nešto, interes, mislim da, da radiš, znaš, radi svog interesa da ti sad, vrate, ono, kamufliraš svoje mišljenje, znaš, ono, da pričaš kako je to lepo ili nije. A to što si rekao da, da, da ne rade korisnu stvar, pa to nikako nije korisna stvar, pa čak i ove, sve ove parade, razumeš, da koje su one kao bore za svoja prava, to su sve neke političke fore, razumeš, nema tu mnogo, mnogo, mnogo njihovih stavova, ono. Znaš, imam mnogo prijatelja koji mi kažu, znaš, kad se dotaknemo te teme, ono, kao gej, ne gej, kao, i, znaš, svi mi pričaju jednu istu stvar. Ja, ja poznajem nekoliko gejeva koji nikad ne bi izlašli na tu paradu, razumeš, i kao svi, svi oni kažu da je to politička fora. Znaš, i sad ti razmisli ovako. Znači, ako imaš, ne znam, u Beogradu koliko gejeva, ovaj, znači, znaš, sad ti kao, kao političar, kao, kao predstavnik neke stranke razmišljaš ovako, pa čekaj, ako ima lupam, ono, 500, razumeš, to je još 500 glasova, ako im ja dam prava, razumeš, ako i dam kancelariju, kao što su dobili, ne znam, svoje prostorije i šta ja znam, pa su, bog zna šta, tamo snimali emisije kako su oni ugroženi, kako njih napadaju, kako im prete, kako im, ono, znaš, ono, pa šta ti tražiš, ono, za kako se ti prava boriš, ti imaš svoja prava, znaš, svi kažu da su nešto diskriminisani, znaš ovaj, kako, ja ne vidim tu diskriminaciju, razumeš, ono, još ne vidim da je neko, m, mm, ne znam, da je neko oštećen, razumeš, zato što je gej. Budi, brate, to što jesi, budi za sebe, razumeš, voliš muškarce, voli muškarce, to je tvoja stvar. Aj, brate, da izlaziš sa time na ulicu, da svima pričaš kako je to, znaš, kako je to normalno i kako bi svi tako trebali, razumeš, ono, to da prihvate, jer je to normalno, ono, jer nije normalno, brate, to moj lični stav je da nije normalno, znaš tako, zato nama, što kažeš, i ta pesma je ono zabranjena, razumeš, baš govori o tome. Jel to, jel to bio jedan od razloga što su vas proglasili militantnim bendom, ne razumem? E, vidiš, čitao sam i tvoju najavu, <laughs> ovaj, čitao sam i tvoju Pazi, najavu. Pazi, ja sam to našao između ostalog i na vašem sajtu. O, odnosno, o, jeste, ali e, pazi, to nije znaš, tekst. Kad uzmeš, Ajde, kad uzmeš, evo vidiš, e, t, t, t, t, t, t, e. i onda kaže, lepo kaže, uh, Eh, da su kritizovani, krit, kritike stigle od evropskih medija kao militantno. Eto, vidiš. I sada ti razumeš od nas, ne ti ono lično. Ona, ona najava je, kao što si video, e. bila zapravo u pozitivnom smislu, kada nekoga nazovu militantnim, uh, određeni mediji, ja sa tim razumem, <laughs> nemam ništa protiv. Pa jeste, brate, ali ti razumeš, on, ne ti, nego vidiš i, i tu, tu, tu kritiku koju si čitao, znači taj tekst na našoj prvoj strani, to je kritika nekog, ne znam, ne znam, nekog kritiča, razumeš, to nije naš tekst, ono koji je, ovaj, sad ti kad kažeš neko militantan, razumeš, ono ti praviš od tih ljudi babaroge, brate, znači kad kažeš militantan, militantan, u ovom slučaju militantan bend, ovaj, znači sad ti zamisliš tu momke u bendu koji su, sama definicija militantan, militantnosti. Znači, zamisliš e, momke u bendu koji su borbeni, koji su agresivni, koji pozi, pozivaju na rat, podržavaju i postiču sve to, razumeš? Ovaj, a, to ovaj, uglavnom, jedna... a to uglavnom pišu oni koji se zapravo time najviše bave. <laughs> Zar ne? Pa, od prilike. Da, prilike, ali pazi, oni su, kako smo mi povezani, jedna mala, mala stvar u definiciji militantnosti je ovaj, um, upozorenje Eto, vidiš, to je jedina, jedna jedina stvar koju bi ja povezao sa, sa tim samim naslovom. Znači, mi nijednog trenutka nismo rekli a, da evo, pesma Nederland, pustit ćeš je posle, uh mhm. -huh. ovaj, u refrenu kaže throw down your guns, znači ono, spusti oružje jer ako ti ga, ako ti ga otmem nećeš, nećeš dobro da se provedeš. Znači, ni u jednom trenutku mi ovaj, ne pričamo o tome kao sad ću da dođem, da te bombardujem, da te ubijem, da, znaš, ne predstavljamo sebe kao agresivce, nego uvek, razumeš, neko ko, ko ono, znaš, ima, samo je digo gard i, i to je to. Razumeš, eto, to je jedna jedina stvar koja nas povezuje, ali stvarno ovo, znaš, zato, zato mi sebi ne nazivamo militantnim bendom. Eto. Da, dobro, ja bi se sa tim, ja bi se sa tim apsolutno složio, znaš, ono je samo citat, citat bio, a na kraju krajeva e, stvari kojima se vi bavite u svojim tekstovima, čini mi se i da zahtjeva e, određenu dozu e, žestine, jer prosto teško je baviti se sa tim problemima, a opet ne upotrebljavati reči jeli, koje si ah. ti sada koje si ti sada iscitirao ovdje. To je jedna stvar na kraju krajeva uh, verujem da su mnogi od nas slušali Rage Against the Machine, pa šta bi se za njih tek onda moglo reći? Da, of, to su lično đavoli, ona, tako kako bih ljudi opisali, razumiješ. Ma sve to o čemu priča Rage Against the Machine, o čemu pričamo mi, razumiješ, sve to ti možeš da, da pročitaš recimo u nekim novinama, samo ono upakovano ukrasni papir, razumiješ. I opet niko te novine, te dnevne novine štampu ne naziva militantnim, razumiješ, nego sve to ili opozicija ili, znaš, što kažeš za Rage, ono, ali vidiš Rage je prošao u Americi čak i sa tim stavovima, znaš. Pa sve može biti komercijalno na kraju krajeva, right. očigledno. A e, sve, da Mislim sve da je to neko tamo publiku, da. shvatio, da. da. Da, da, na pravi način, znaš, a ne kao ovde, znaš. Sad, ba, bili smo u nekoj emisiji isto, ovaj, isto nas je ono, voditeljka predstavila kao militantan band. Znaš, ono, mi, znaš, ma nismo bili tamo, kako pa niste? Dobro, niste došli sa puškama i pištoljima. E, da, da ti pretimo, brate. Mi čak i kritikujemo te stvari, razumeš, pesma Occupation sa, sa našeg drugog albuma baš govori o tome, znaš, ono, baš, baš se čudimo, ono, kako neko može da bude, ono, da, da baca bombe na, na nedužne civile i da bude, ono, vojnik uh, Ujedinjenih nacija i Engleske i to. Znači, mi smo apsolutno protiv te agre, agre, agresive i svega toga. Ali opet, razumeš, ako dođeš da nas čačkaš, nećemo sedeti skrštenih ruku, razumeš, ono, imamo pravo da se branimo, to je naše pravo. Znaš šta mi je sad jako zanimljivo? Uh, bio si ovde, uh, kao i većina nas, tih 90. ih godina, Uh, i, i, i svi se sećamo dobro, pogotovo 2000. te godine, jeli, kompletne one akcije uh, E, postizborne, predizborne izađe na crtu ja, gde, da, kompletna kampanja gde su, gde su bendovi zapravo i korišteni u neku vrstu politički te... Pa da, se... mislim, ok, tad se to moglo, moglo i opravdati, ali e, isto tako mnogi od tih bendova su zapravo i pozivali na rušenje i to nasilno, to nam u tom trenutku nije smetalo jer smo imali jedan cilj koji je bio jasan slušaj mnogi od tih bendova, ovaj, mislim, znam ljude iz tih bendova, razumeš, što su moji prijatelji, ovako lično se, se ono, družimo i to, provodimo dosta vremena i mnogi ti bendova, mogu ti kažem da se kaju zbog toga što su radili, razumeš, da su ispali budale, mi to sebi nećemo da dozvolimo, razumeš. Da, to iz ove perspektive sada kad se vidi jeste, svi pa, smo ispali budale, pa, <laughs> više pa, manje. Pa, pazi, razumeš, ali ti stvarno nisi znao šta da očekuješ, znači neko ti obećava spokoj, obećava ti mir, razumeš, samo ovo da prođe i bit će super. E sad vidiš, ono, ako pogledaš sve nas, svi smo mi naseli na tu foru, razumeš, svi smo mi bili glasali za rušenje sistema, za, znaš, svi smo glasali, izlazili, borili se, svirali, šta ja znam razumeš, ali ono dva puta da, da, da pogrešiš na istu, oko iste stvari, znači moraš jednom da pređeš u drugi razred, razumeš, ne možeš stalno da ponavljaš. E koliko ti je to negde misliš zapravo da je jedan od razloga e, zašto ljudi ovde sada i nakon svega što preživljavaju ovih poslednjih godina ćute i trpe? To što su se jednom već opekli, pa je sada ponovo problem izaći, napraviti nešto slično, šta onda očekivati? Pa, znaš zašto, evo sad mi govorimo javno o tome, znaš, moj band peva javno o tome da ne treba se glasa, razumeš. Sad ti, ovaj, vidi koliko ljudi isto tako misli kao kako glasanje za koga više šta i skoro su pravo znači to je ono što, što, mi, što mi tvrdimo da ne treba sada da, da menjaš vlast samo da menjaš strukturu ljudi šta sutra ono do, ovi, će, ovi će da padnu doći će drugi ali ostaje isti sistem znači dalje će oni raditi za iste interesne grupe razumeš da bi se drugi ono ljudi koji se bogate danas verujem bogati, bogatili su se i tada znači u slobino vreme i posle slobe bogati će se i kad padne razumeš ova vlast Zato što je sistem takav i to im omogućava, razumeš? Treba ceo sistem da se menja, razumeš? Ono, to, je, to je neki naš stav. E sad, isto, isto tako znam mnogo ljudi koji su rekli, ma kakvo glasanje, ono, neću, ne, neću više nikada glasa. Dobro, brate, ali onda stani iza toga, razumeš, ono. Ako nas bude što više, ono, možemo nešto i da promenimo, zar ne misliš tako je? Koliko misliš, to je jedno sada od glavnih pitanja posljednje vreme, koliko mi se čini da je muzikom ili nekom drugom vrstom mm, umetnosti moguće menjati stavove i poglede na svet? Pa kako drugačije da dođeš do ljudske duše osim, osim emocijom, razumeš, umetnost, razumeš. Najveće emocije ono nisu izazivali, ono nisu izazivale batine i nije, nije izazivao strah, razumeš, nego muzika i slike i Razumeš, ja ne znam drugi način, razumeš, a i nisu tako vremena, ono, sad izađeš, ne znam, sa, malo pre si rekao, nismo došli sa puškom ovde, ovaj, izlađeš sa puškom, ideš da pališ, da rušiš, razumeš, to je neki ono, da bi ja došao do, do, do, do čoveka, razumeš, da samo da mu potvrdim ono što on već zna i misli. Eto, to je, razumeš, zato ja koristim muziku, razumeš. Mislim, mi sviramo reggae muziku, to je stvarno prelepa jedna čista muzika i mi je stvarno sviramo iz čistog srca, razumeš, ono, nismo ljudi koji, koji u fazonu imaju, znaš, ono, imaju, ne znam, 5000 evra plate i ja nešto se foliramo tu kao, znaš, zbog devojčica i to. Znači, to je ono što nas dira. Nas ta muzika prvenstveno ono dotiče, razumeš, pa eto, verujem da će i ljudi. Sad, Postoji... Jel ti, izvini što te prekijam, ti mm -hmm. možda imaš neki bolji način ono, kako da, da, da, da, ono, dovediš čoveka da ne glasa. Pa ne, svako, svako u svojoj sferi treba da uradi ono što može da uradi, znaš. Vi se, vi se bavite time i svaka čast, ono. Treba, treba, treba da gurate koliko god možete da gurate, dok imate energije, volje i vremena i svega ostalo. Slušaj, da ti kažem, ovaj, što se toga tiče, mi smo rešili da svojim bavimo do kraja života, razumiješ, mi ne očekujemo ni ono, znaš te, ja se nadam, podršku našu. Ne, ne govorim o materijalnoj podršci, ali se zaista nadam znaš, da neće biti potrebe da se bavite na takav način muzikom. To bi značilo da bi se svet uveliko izmenio, ali se bojim da <laughs> su mi nadanja tanka. pa, nisi prvi vojitelj koji mi to kaže, znaš. Ono, moja su velika ono, očekivanja i između ostalog, pazi, ono, mogu da, da se ono, prilagodim, da se infiltriram, razumeš, u, u celo ovu priču i da mi bude kao Uh, mislim, meni nikad neće da bude lepo, ono, ako, ako, znaš, kao živim, živim tako, znaš, ono, čuti, brate, ono, čuti da ja imam, razumeš, ja sam takav čovek i ljudi iz mog benda su takvi ljudi, ti garantujem da nikad nisu bili pripadnici nikakve političke stranke, da ih to nikad nije interesovalo nešto mnogo, znaš, ali, ono, to su sve ljudi koji, koji misle, znaš, ne misle samo na sebe, razumeš, nego da bude dobro meni, brate, ali da bude dobro i, i ono, bar još sto ljudi oko mene, znaš. Tako, eh. Ok, ajde napravit ćemo ponovo pauzicu, poslušat, će, poslušat ćemo Throw Down Your Guns, a onda ćemo i posljednji blok razgovora, ponovo ćemo se malo vratiti na sam band, pre svega u te neke muzičke okvire. <laughs> Are you saying For example, the fact that Amsterdam, Rotterdam, The Hague are very soon, if not now, going to be majority non-white cities is not acceptable it's, uh, for the Netherlands. Of course it's not acceptable. Thank you. the hell is going on in the Netherlands? The parliament enforcing a new law with no tolerance. wearing of face veils for a Muslim not allowed. Measure of security to spot an Arab in a crowd. Secular society imprison religion. Macau the committee. Mama, tell me why you scared. This is Netherlands. The man who does it good and never really needs no bodyguard. Or is it that your deeds came to haunt you from your past? Baby, don't you know that when I fight, I never wear a mask? Spiritual identity will conquer submission. Stand stronger like a lion. If I take a up, you know you're gonna fall. Throw down your guns. Offer me no choice, got me up against the wall. Throw down your guns. Better if we stop and play football. Throw down your guns. your place. residence. But brothers, won't you stand up for your name with the confidence, no matter what them preach or even when they shoot. They never turn a Muslim woman into prostitute. Cultural upbringing stimulate a resistance. Never forget your rules. them drugs out of ignorance? Or oh, did you really think that weed will help you with your impotence euthanasia, prostitution, homosexuality? Now is that liberty? Yet you deny purity. Immoral environment provoking almighty. Like Sodom and Gomorrah. If I take 'em up, you know you're gonna fall. Throw down your guns. Offer me no choice, got me up against the wall. Throw down your guns. Better if we stop and play football. Throw down your guns. Música dok u podlozi ide Throw Down Your Guns, mi ćemo da nastavimo sa razgovorom. Ovo je poslednji e, blok sa Senadom iz FC Apatrid United. Kako vi volite zapravo da zovete svoj bend? FC, FC, FK, futbol? FC, to vam je neko. Hm? FC, FC Apatrid United. Apatrid United. Apatrid, da. E, da, zanimljiva mi je ta kombinacija o, i u samom vašom m, imenu, da. A ćeš da Patrik, da Da, mislim, znam, ali ajde objasni ovaj, za široki auditorijum. E, ovako, FC futbolski klub, znači zašto futbolski klub? Znači to je jedina stvar na planeti koja ne odvaja ljude. Znači kad pogledaš sve ostalo odvaja ljude i religija i, i boja kože i ne znamo. Znaš, tu su nekako svi isti. Zato futbolski klub. Ovaj, e, Apatrid je čovek, čovek bez domovine tako se mi nekako osjećamo, razumeš, ono, ne, ne priznajem granice, ono, to je za mene uvijek bilo besmisleno, razumeš. Zato Patriot United, što bi voli da nas bude što više, razumeš, što više ljudi o čiste svesti, razumeš, bez, mrlje, bez mrženja i čistog srca. United umesto Divided. Mm, never be Divided, da. <laughs> e, dobro, ali ima tu, verujem, i malo Bob Marlije. Bob Marlije vole da igra futbol. Jeste, nisam primetio. <laughs> Pazi, ja lično ne igram, ali ovaj, ostali članovi benda igraju futbol. Ma je vole da igraju futbal, ono baš uživaju u pa tome. Pa dobro, jel bar pratiš futbal? Pa pratim kladionicu, da. Dobro, sad je Liga šampiona, ti si došao ovde, umjesto da sediš negde onako nervozan, Gledajući svoj tiket. A, pa ne, znaš kako, jako mi je lepo ovde kod tebe. Sad mi je tek drago što sam došao, kad sam sad tek sad, znaš, iskreno ti kažem, nisam znao ovaj, kakva ti je emisija, no čemu, šta, kako, sad vidim da si skroz čovjek na svom mestu i ova emisija stvarno treba da se širi i da odeš to dalje. Ako to imaš u planu, super. Ovaj. <laughs> znaš šta, za crvene sam se srećem da je ovaj, ovde pa, pa Radijator ti, radijator ti blizu zato. Vruće. Aha. <laughs> u tome je fora. E, okej, okay, ovaj, ne znam stvarno, mislim da bi bi mogli sa ovim nekako i da zaključimo ovaj naš e, e razgovor, objasnio si mi većinu stvari koje sam želeo da te pitam, a nisam želeo da te zadržavam duže od 9, kao što rekoh. O, ovde su se već pojavili neki ljudi, potencijalni gosti u narednih sat vremena. A, e, a ništa, mi ćemo se oprostiti sa Kings and Queens. Ajde, molim te, samo objasni, a, e, pošto smo prošlu pesmu uspeli, odnosno ti si pojasnio o čemu se radi u ovoj. E, ova pesma Kings and Queens, ovaj, to znači da mi nemamo osim, osim Boga ovaj, nikog. Znači mi ne priznajemo ni kraljeve, ni kraljice, čućete i u pesmi, znači svaki kralj, pomenuli smo, dotakli smo se do, ono, do nekle svakog kralja i objasnili šta on radi. Šta su ti to, ono, to su ti uživaloci, razumeš, u ono, narodnoj muci razumeš, ljudi, ljudi se kunu njih, ono, rade za njih, razumeš, dok oni uživaju ono, u svojim luksuznim životama, životima, vilama, tako da mi ono ne priznajemo to i tako, tako ide ovaj, tako ide pesma, znači mi nemamo kralja i kraljicu, nikog osim Boga, znači ispod neba, to je to za nas, ne priznajemo nikoga. Ok, reci mi još gde ćemo moći da vas gledamo u nekom narednom periodu, ako ćemo uopšte moći da vas gledamo, pošto ste se zatvorili i završavate album. Pa tako je, dok to prođe stvarno ne mogu ništa da, da obećam. Ovaj, to su nam za sada jedini planovi. Tako da stvarno, ako nešto bude, ono, obavestit ćemo te, evo tebe prvog obećavam. <laughs> <laughs> A šta ako se kojim slučajem neke stvari izmene jeli, u ovom svetu i onda vaš taj album bude, što kažu, pa se. <laughs> Kamo sreće, a? Pa, mislim da neće tako brzo da se izveri, daš. Tako da, imaće naš album premijeru, to je, to je bitno. Nafatirat ćemo se pare, jel? <laughs> Šalim se daleko od toga. Mislim da, znaš, ono, da je to borba koja će se odvijati i dalje. Pa čak i da se izmeni nešto, ja mislim da, da niko ne može da, da ovaj, napravi toliki kompromis na ovaj, u korist naroda, u korist običnog čoveka da, da sve bude kako treba. Mislim, ako se napravi neki kompromis da opet će tu naroda izvuče deblji kraj, ali će opet samo to da se zamaskira kao evo vam bolja vremena, jel vam sad dobro, a ono, vrati tri put gore nego što je bilo. Tako da će naša borba imati smisla, veruj mi. Ok, super, hvala ti puno na gostovanju. Hvala ovaj, tebi puno što si u, u Kupeku, čućemo se, vidjet ćemo se sigurno još kada bude ponovo nekog povoda, nadam se sretnijeg, ne ovo što je bilo jeli, u ilegali, a to može biti ili novi album ili ne znam nija, nebo je granica. Jel? Bravo, <laughs> baš tako. Pa dobro, pazi. O, ovaj, to što se desilo ilegali, kažem još jednom, to je nemili događaj, ali koncert bio stvarno, stvarno izvanredan. Ovaj, bio je stvarno i dobro posjećen, tako da a to ovo je tebi kao ne, ne, ono, povod kao pa nemilica, eto, desilo se, daj da vidimo. Ti nije žao što smo se videli, što smo se ispričali ko e, ljudi. Jako mi drago što smo se videli, a sad ne. Da. naravno uvijek nekog povoda mora biti, ja nadam se da ćemo se vidjeti ovaj put i bez nekog povoda važi, konkretnije. Važi, eto. važi, obećavam, znači zovi kad, kad god budeš, ovo ima termin, pa se vidimo. Hvala okay, ti, hvala Kings, ti mnogo još jednom. Kings and Queens, hvala tebi. Pozdrav svima. is a hand of a king or a queen? Are they human beings? Or is it that they are made of gold? Shall I put down my sword? Whoa. Whoa. Long time ago, the bad and lazy built a fortress and I formed the aristocracy. Founding the army. While the honest man worked the field, serving all the, all the kings and queens. has made you so blind that you cannot, cannot overstand. I'll pack my bags and travel away where there isn't any kings or queens to serve or obey. bay. But rigging my dignity in to no wamba, Wamba. Almighty. I man all my life. There's one a fighting bulls in Aspen. There's one a drinking gin in UK. There's one a paying bills in Nepal. There's one a owning half of Qatar. There's European one in Jordan and sake lover in uh, Japan. There's bright one over in a Thailand and scared one in a Cambodia. A dead one in a Ethiopia. A pagan in a Arabia. A snowman over in a Sweden. His brother over in a Norway. And one a fighting bulls in a Spain. I wanna drink in gin Africa. Calling Africa. I remember when they came 400 years ago. They've given us them Bible and then took away our gold. Now they come again, crawling like a snake what else is there we got that you did not already take? Won't you I give us a just a chance to try to make our ends meet? Don't live from your commercials and we want something to eat. Don't want your dirty system up by the river Nile. This time we gonna rub a dub a different style. We go. Ah wah wah wah. Ah wah wah wah wah. We call in Africa. I said yes, can you hear me? Don't let the capitalists in your countries. How wow wow wow. How wow wow wow. We call in Africa. I said yes. Can you hear me? Don't let the capitalists in your countries. Listen to me, black man, here I stand in Europe. They know I got no money, so they make me deal some dough. They tryna make me drink, tryna make me smoke, tryna break my spirit till I can no longer cope. And if I wanna find a job, you know they make me rob. If I wanna go to school, I them I charge me like a fool. Tired of them pushing us and kicking us around. This time we gonna rob a different sound. We go, ah wah wah wah. Awa, wa, wa, wa, we in Africa. I said yes, can you hear me? Don't let the capitalists in your countries. Awa, wa, wa. Awa, wa, wa, ooh, we Africa. I said yes, can you hear me? Don't let the capitalists in your countries. Now they hide behind a system they might call democracy. Just another face of their wicked hypocrisy. Where one man have a plenty and a plenty have nothing. No one cares for joyful Engla tidings that I bring. Their media is just a spreading propaganda. Lord, I give them up a warning with a lightning and thunder. And them a call us terrorists, and them a call us communists. Instead of spreading legs, I will be clenching up our fists. Ah, wah, ah, We call in Africa. I said yes, can you hear me? Don't let the capitalists in your countries how wow wow How wow wow. We call in Africa. I said yes. Can you hear me? Don't let the capitalists in your countries ali, ali ja iskreno jedva čekam taj novi album, ako bude makar upola dobro, kao što je ova stvar, eto nam jednog od albuma ove godine, ako ove godine uopšte izađe. Ispratili smo Senada iz FC Apatrid United, ajde da budemo korektni, kako on voli da kaže FC. E, mi ćemo u nastavku emisije uh, malo se više baviti nekim najavama i slušat ćemo, uh, nadam se, dobre muzike. <laughs> što se mene tiče, bit će dobra sigurno, a što se vas tiče, ne znam. Ako vam se ne sviđa što kažu, uvek možete da ne prebacite kanal, nego isključite internet, odnosno NoFM, ali nemojte. E, dobro, e, ono što bih želeo sa vama da podelim sada je između ostalog, e, ne znam koliko ste upoznati sa postojanjem tvornice kulture. Reč je o jednom zagrebačkom klubu, kažu da je kultni. A pa dobro, kultni je zato jer je zaista ugostio u tih posljednjih godinu dana, godinu nešto koliko već postoji fenomenalni bendova, što velikih imena, a što nekih manjih imena. Inače, zbog e, hajde da kažemo glasne muzike pritužbi komšija, odnosno susjeda, e, postavlja se pitanje opstanka ovog kluba alterna, alternativne kulture u gradu Zagrebu, pa se eto prosto malo samo osvrćem na i tu vrstu pritisaka koja je opet negde slična i sa onim što se dešava demo, demo festu. E, inače, ne znam koliko znate i zato u Beogradu već neko vreme funkcioniše Božidarac klub uh, e, Božidara Đija od nedavno funkcioniše između ostalog i kao mesto za koncerte, odnosno festivalsko mesto, jer već pa skoro pa mesec dana malo manje traje festival koji će trajati sve tamo negde do polovine juna koji se zove Vračar Rocks. E, prošli vikend su u Božidarcu svirali Kriške, Trisom i Repetitor je li tako? A 10. marta na istom mestu svira Elemental iz Zagreba i iskaz iz Pančeva. Kako to zvuči kada se nađu zajedno u istoj pesmi poslušat ćemo upravo sada. A šta je vreme? To nedokučivo breme što krade želje I ove novembarske noći opet melje Svaku sekundu satkanu od mojih koraka Pod vetrom jedan za drugim Osećam da gubim svakim metrom Stotine uličnih svetala Samo obrisi stvarnog za mene postaju iskre Prepuštam se lagano Da me vode misli ritmom emocija I kad ritam je bol Ponekad ume da prija blagi stisak ruke, toplota miluje dlan Želim da vidim, ipak zatvaram oči, dobro znam ko je Samo me drži za ruku, ponovo oboje Ja ponovo dete, tako bezbedno od nevolje Hodamo po oblacima, ne čujem ništa Jedini zvuk je muzika što komponuje kiša I kiše brišu naše stope u pjesku Pa mi se ponekad čini da se vrtim u mjestu I kiše brišu sve što nekad nam je bilo Čini mi se tako daleko ko da se nije zbilo Al zvonjuje me ako ne vidim trag Hoću li moći razlučiti ko mi je bio drag Puno toga je prošlo, puno toga puni me Kad je dobro pohlepna sam, hoću previše Mnogo je prošlo previše, a neka bude ko nekad Samo večeras vas ona nek čeka Ne puštaj mi ruku, vodi me na mesta koja znamo Želim videti lica svih koji vole nas tamo Makar još jednom da ožive slike sreće Imam snage da zaustavim i reku koja teče Ne plašim se onoga što nosi druga strana Jer kad odemo odavde ostaće staklena sećanja kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Edukativno, edukativno, da kako. E, slatka sta ova pesmica, a? Iskaz i Elemental. Nažalost, ovo je jedina na kojoj su nastupili zajedno, pa rekao, ajde, da čujete kako to zvuči, inače zna to da bude puno žustrije, pa vam preporučujem 10. marta u Božidarac iskaz i Elemental. A jer mi ćemo ostati negde na ovom terenu hrvatsko-srpskih odnosa, uvijek neispričana priča do kraja. E, ovih dana, konkretno 24. 26. izvinjavam se, 26. februara pa sve tamo negde do 4. marta u Zagrebu se održava ponovo Zagreb Docs, festival, međunarodni festival dokumentarnog filma. E sad, Zašto opet Hrvatska i Srbija? Pa jedan od filmova koji će biti prikazan na tom festivalu se zove Tuđman i Milošević dogovoreni rat. Reč je, e, zapravo film objašnjava odnos bivših predsjednika hm, pokojnih Hrvatske i Srbije, Franja Tuđmana i Slobodana Miloševića. U festivalu će biti reči o ekoterorizmu, ko čemu ste nedavno mogli da gledate i u Reksu slobodnoj zoni if a tree falls, odnosno ako jedno drvo padne, ali uglavnom vratimo se mi na Tuđmana i Miloševića dogovoreni rat kojeg je napravio autorski dvojac Slađana Zarić i Filip Čolović. Režiran je iz arkivskih snimaka i donosi niz javnosti nepoznatih činjenica o tome da su dva predsednika za vreme rata susretala čak 48 puta, a sve vreme su komunicirali i gle telefonom. Hrvoje Šarinić, Tuđmanov šef kabineta od 93. do 95. O tome se više manje i zna. 11 puta se tajno sastavio sa Miloševićem u Beogradu, jedan od njihovih posljednjih sastanaka dogodio se samo nekoliko dana prije vojne operacije Oluja pokazuje film. Dokumentarac je sniman u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dakle, pravo malo bratstvo i jedinstvo. krivac. Budi večiti krivac. Klopka za pionira. Pre klopke za pionira poslušali smo repetitor i Stuttgart Online. Repetitor koji je nedavno u petak zapravo na Božidarcu, a Stuttgart Online će zajedno sa Vlastom Popić koju smo slušali na početku, a verujem da ćemo imati prilike još malo da poslušamo, odnosno još jednu stvar sa prvenca, sa albuma. E, Stuttgart Online će svirati u već spomenutoj tvornici kulture i to u subotu 3. ožujka, odnosno 3. marta. I to u malom pogonu. Stuttgart Online i Vlasta Popić zajedno, a u Zagrebu će isto tako ovih dana <laughs> sad se ovo rimuje ovaj, uz nešto, ali nema veze. Uglavnom u Zagrebu će ovih dana konkretno 24. u stvari, pa da, to je za tri dana, petak, eh, u Močvari biti održana koncertna promocija novog albuma Damira Avdića, Grahi, Mind Capital, od 21H, a kaže da je na plakatu koji reklamira koncert, gle čuda, Mihajl Bakunin, koga je i opevao između ostalog na albumu, a ja ću sada malo da se pretvorim u nekoga, odnosno u recitatora, pa da vidim kako mi to dobro ide. Kad sam jebao mater Štulić johnny pitali me ljudi koji ti je kurac – Kad sam jebao mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac, ali ne upita niko ni za grobnice, ni za krv, ne upita niko, niko. Zato karante, karante, karante na sunčanoj strani ulice, karante, karante, karante na zlatnom papagaju, karamte, karamte, karamte na ekskurziji u Kumrovcu, karamte, karamte, karamte. Thank you. dobro veče Moja mladosti Slušamo li nešto novo Il nam staro đubre pokraj srca leži Kad sam jebo mater Štulić Johnny Pitali me ljudi Koji ti je kurac Kad sam jebo mater Aranžmanu paket Pitali me ljudi Koji ti je kurac Kad sam jebo mater Tud me tu i breni Pitali me ljudi Koji ti je kurac se ni za krv. Caramte, caramte, caramte, caramte, ca, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, ca, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, caramte, nasunčano strani ulice, karamte, karamte, karamte, karamte, karamte, karamte, karamte Карам те, карам те, карам те на златном папагаю. Карам те, карам те, карам те. Карам те, карам те, карам те. Карам те, карам те, карам те. На екскурзии у Кумравцу. Карам те, карам те, карам те. Карам те, карам те, карам те. Карам те, карам те, карам те. Карам те, карам те, карам те. Карам те. Garam te! Got te! Garam te! Garam te! God! Možda sam trebao da najavim pre nego što sam pustio ovo da za one osjetljivih ušiju, da možda začepe uši ili da smanje radio narednih 4-5 minuta, ali propustio sam eto da vas opomenem, pa ne znam <laughs> koliko vam se svidalo. Elem, Damir Avdić, inače jako fin, gospodin koga ćemo, nadam se, jednom konačno u celovečernoj emisiji uh, ugostiti ovde, a ne samo na 15 ili 20 minuta, što znači da se isto tako nadam da ćemo ga imati prilike uskoro gledati na koncertnoj promociji albuma u Beogradu, a ne samo u Zagrebu. Pa dobro došao gde god da svira. E, dobro, nama je ostalo još nekih 20 minuta do kraja emisije. E, ja neću više puno pričati, pustit ću nekog drugog ko puno to bolje radi, ko se puno bolje bavi recitacijom od mene samoga, možda zato što recituje sobstvene stihove i sobstvene priče. Reč je o Predragu Duetu Luciću. A zašto Predrag Duje Lucić? Pa naime, u Splitu će 23. i 24. februara, dakle u četvrtak i petak, biti i to u kinu Tesla u Splitu održana veče, odnosno dve večeri, eksferala i miks betona, takozvani smaraton ili maraton subverzivno pismo, satirična poezija, književna kritika, kolumne, transkripti policijskih saslušanja, literalna i poezija koje razaraju primitivizam, nacionalizam i ostale derivate postkonfliktnih društava. 23. februara u Muzeju grada Splita Diskursija ili diskusija. Što je nama naša borba dala? Moderator Saša Ćirić, učesnici Boris Dežulović, Miloš Živanović i Saša Ilić. 24. februar, petak u 19h, Maraton i Radio Beton, moderator Saša Ćirić, čitaju Miloš Živanović, Tomislav Marković, koga smo ugostili u Kupeku, Saša Ilić, Predrag Lucić. Glazbena podloga pesme zlih volšebnika. Ah, Ahilej. Potražite u archive.org kupek sa ah, Ahilejom, sa Đorđom i Tomom Markovićem. Ok, ja se opraštam od vas uz Predraga Lucića, e, e, deo iz knjige koje se sama čita, e, Reflektor, Filter Jugoslavija. Blok 1 Bezgača povijesne zbiljnosti Marko Perković Thompson Povijest Hrvata Velebni ojkatorij po petoknjižju Vjekoslava Klajića U krapini na izvoru naše baščine Stala braća da obrane zeru pećine. Stala braća da obrane zeru pećine. Stoji nean do dertalca, svi smo braća mi. Nećete u našu špilju dok smo živi mi nećete u našu špilju dok smo živi i mi. Naš poglavar, kromanjonac, zapovidi ARGH. Svu živinu isprašume obuzeo strah, svu živinu isprašume obuzeo strah pučestina, puče glava dinosaura. Puče priča, tako poče naša kultura. Puče priča, tako poče naša kultura. Oj gmazovi i reptili, brontosauri! Stići će vas naša ruka i u prašumi. Stići će vas naša ruka i u prašumi. Stići će vas Božja pravda, to već svako zna. Sudit će vam bojovnici plejstocena sudit će vam bojovnici Pleistocena. Obranila braća Špilju, kreće prvi tom, Vjeko Klajić piše da je Hrvat svoj na svom. Klajić piše, povijest teče, iđu stranice. Rimsko carstvo uspostavlja svoje granice. Na Jadranu Bizant minja sliku etničku. Bizantinci jebemo vam mater četničku. Bizantinci jebemo vam mater četničku. U Hrvatskoj domovini nigdi Hrvata, eto ti nas lipi džavle iza Karpata. Tu smo pola čobani, a pola ratari. Gonite nas našoj kući, braco, avari! Gonite nas našoj kući, braco, avari! Gonite nas da sorimo rimske gradove, da iznizi istiramo one smradove. Gradove ćemo pritvorit u kamenčine, od kojih ćemo saziđat svoje pećine. Iđe avar za avarom, iđe i naš puk. Hrvat muhlo, lovel, kosenc, tuga, buga, kluk. Kud god prođu od gradova gumno naprave, od tih gumna nastadoše dvije države. Primorska se jedna zove, druga posavska. A imena mi neslogana subi Hrvatska a imenami nesloga nas ubi Hrvatska. U stoljeću sedmom papa šalje opata, zvanog Martin da posjeti zemlju Hrvata, da otkupi zarobljenu bandu romansku, a zauzvrat da nam dade viru kršćansku. Prihvati smo tu ponudu svetoga oca, zadrža smo Isu krsta kao taoca, zadrža smo Isu krsta kao taoca. Piše Klajić, nije nada, nego Vjekoslav, da u Ninu krstio se naš knez Višeslav. Piše Klajić i nabraja naše knezove, toliko ih ima moram činit rezove, Srbiju je prigazio naš kralj Tomislav. Na Bugarskoj međivio crven, bili i plav, na Bugarskoj međivio crven, bili i plav. No, nažalost, nestado smo smeđe Bugarske, svojom krunom okruni smo glave ugarske. Šaptom pade naša Bosna, stiže Cetingrad. Svojom voljom odluči smo pod kog ćemo sad. Ko će vladat lijepom našom, to je naša stvar. Za promjenu to će biti austrijski car. Piše Klajić, suvereni da smo oduvijek, kad završi peti tom i devetnaesti vijek. Suverenost trajala je svih pet tomova, sve do sprege s dinastijom srpskih lopova, sve do sprege s dinastijom srpskih lopova. Neispisan osta tako slavni šesti tom, Ante Pavelići Hrvat opet svoj na svom. Neispisan osta teror Tite Šabana, lepoglavsko tamnovanje Franje Tuđmana. Neispisan osta sveti domovinski rat, u kojem sam čavoglave stiga opivat. Neispisan osta smradni 3. januar, kad je ovaj narod jadni izda svoju stvar neispisan ostazulum pulskih četnika kojima će u areni sudit publika kojima će u areni sudit publika pa će vidit istrijani šta je Hrvat jak. Perković će Marko dignit arenu u zrak. Perkovice, Marko dignit arenu u zrak. Dobrica Čosić, koje kude Srbin svude. Koje kude, koje kude, misli mi se roje lude, bilo kude, Srbin svude, koje kude, koje kude. Širom sveta, kud god zašao, Srbi ubih svugde našo, gde još nema će da bude, koje kude Srbin svude. Kud god svojom lađom išo, u srpsko sam more pišao, jal severno, jal južno, srbovati beše nužno. Oj, Srbijo širom sveta, velika si ko planeta, a kad Srbin zvezde keca, ti narastaš do meseca. U svome sam snevo sanu, jednom davno na Balkanu, kako Srbin tera kera širom srpskog Jupitera. Sad mi san se ostvaruje, Pegaz zvezdu Srbin kuje, a zvezdice zvane Vlašić sada nose ime Pašić. Srbin više nije mali, kom to može da zahvali, meni što sam kao avet vaskrsao srpski savet. Tek će ljudi da se čude, koliki Srbin će da bude, Srbin ovde, tamo, tude, koje kude, koje kude. Dobrica Aralica, mudraci i razbornici. Kad je glava malo veća, u njoj raste opća sreća, zato mišlju idu blente, svrstani u regimente. Glava misli, mudrost cvate, sljedbenici odma svate, svu dubinu misli nove, zbog nje kopaju rovove. Zadovoljno glava kima, misao pokriće ima, ko se takvom vodi glavom, njega pokriju zastavom. Od mudrosti umnih glava cvate cvijeće, raste trava, nesputana miso luta kao kosti razasuta. Osip Utraj Bidermajer Akademski teslogrami Trofazni teslogram Zapitkuju Teslu Hrvati mudraci iz ugledne hazu. Što na dvije ne htjede stati, što i treću izmisli fazu. Umni teslogram Tesla bješe mudar tip, genijalan um, od mozganja njegov kip napravio bum. Ekumenski teslogram Nikolu smo pitali, protinoga sina, kakav izum imali protiv naših mina. Teslogram in eternam. Tog su Teslu slavili ko zanavijek živa, dok mu nismo stavili kilo eksploziva. Pravosudni teslogram. Za rušenje spomenika ne tražite krivce. Znate, ima znanstvenika što puknu na živce. građanski teslogram. Ti si Tesla, znamo, znamo, izumio i dinamo, pa su tvoji Srbi njime građanskom zatrli ime. Elektromotorni teslogram Smišlja Tesla, sav ozbiljan, elektromotorče, na kraju mu cijeli smiljan stao na traktorče. Socijalni teslogram – što izmisli skupu struju, a ne samo tu jeftinu, pa ti srpsku mater psuju i hrvatsku domovinu. Gojko Šušak, Praščanska ploča Prazna puška u mom frižideru, neumjesna ko krmena badnjak, Šta se kurčiš, lektore pederu, znam frižider da se kaže hladnjak. Puška prazna, kristove ti muke, to je isto ko pjena bez piva, pečen prasac bez rumen jabuke, pica fungi bez pametnih gljiva. Nu, dođe li dektiva da njuška, pa pitanje postavi mi gadno, šta će tebi u hladnjaku puška, Ja ću reći, toj oružje hladno. Najrađe bih na takve upite zašto pušku pokraj šunke držim, odvratio pečenami tite, danas pice, sutra sela pržim. Dektiviću flašu pive platit, kuća časti, loči prijatelju, za stvar neku mogu me uhvatit kad otvorim obrt u dretelju prazna puška u mome hladnjaku, na mom krmku krumpirasta slova, mujo kune što ga rodi majku, nek se širi vira Isusova. Jovan Rašković Pametna pesma Onomad sam kazao u Srbu da šta tute metnemo li neko Au, pičku materinu lepu, jel se neko seća šta sam rekao? Mješoviti pionirski zbor Franjo i Slobodan Tito, to smo svi mi. Gde god sretneš pionira mlada, zagrli ga i kaži mu brale, među nama decom bratstvo vlada, majke razne, ali je isti čale. On ratuje, predvodi i keca, svi mi, braćo, Titova smo deca. Kad pitamo naše mile majke, ko je onaj ko nas svako sjeba, o rodama ispredaju bajke i poglede upiru spram neba, a na nebu svako dete čita ime našeg dragog druga Tita. Drug je Tito vredan kao rudar, požrtvovno cele noći radi, kolav hrabar, kao svinga mudar, gde on turi ni ašov ne vadi. Ko drugčije kaže, kurcu sviri, tako niču mladi pioniri. Niko nema što Srbin imade, on made Hrvata za brata, niko nema što Hrvati made, on made Srbina za sina.